die gebed van die profeet Habakkuk. Die mensen met dit sing soos hulle die lied Sigionot sing. Heere, ek het gehoor die mensen praat oor u, en ek eer u oor alles wat u gedoen het. Maar ik vraag vir u, doen dit nou weer, wijs nou weer voor ons wat u gedoen het. U is nou kwaad, maar u moet alsjeblieft weer goed wees voor ons. God kom van die land Teman, die heilige God kom van Paranberg. Sela alles in die hemel hierom, hij is die koning. Al die mensen op die aarde prijs om. Dit is licht rondom om, so licht soos die zon, en uit zijn hand komt die weerlig. Dan zien die mensen hoe sterk hij is. Voor hij komt, wordt mensen ziek, en wanneer hij weggaan, dan sterven hulle. Die aarde bewe waar hij staan, die volken bewe waar hij kijkt. Die bergen in de hevels is baie uit, maar hulle breek en val. Die Heere loop oor hulle soos hy altyd gedoen het. Ek sien hoe die Heere die Midianite straf, die mensen wat in tente woon in die land Kusan. Ek sien hoe bewe die mensen in hulle tente in die land Midian. Heere, dit lyk of ek kwaad is vir die riviere en die sedert, want u kom op die paarden en die oorlogkarre, die wolken. U kom om die vijanden te oorwin, u haal een boog uit en die skiet die pijlen, die weerlig. Die weerlig slaan waar u gesê het, dit moet slaan. Sela dan val die reen en die riviere snij die aarde. Die berge sien nie en hulle bewe. Die strome water gaan voorbij. Die sedert raas, en sy branders is groot. Die weerlig is pijlen en die spiese. Wanneer die weerlig slaan, dan staan die zon in die maan stil. U is kwaad, u kom naar die aarde. U is kwaad, u kom die volke straf. U kom om een volk te red, en wat die koning wat u gesalf het. We maak die leier van die slechte mensen doet in die breek hulle huise heeltemal af. Sela die vijanden se soldaten aardloop na ons toe om ons weg te jaag na al die kanten toe, maar we maak hulle leier doet met zijn eie spies. Hulle het gedink die volk is zwak, hulle het gedink hulle sal ons makkelijk vang en doet maak waar niemand het sien nie. Hulle het al klaar blij geword daarover. wanneer u oor die seder met de paarden, dan raas die water. Die wolken is de paarden. Ik word dit in ek skryf. My lippe bewe, my hele lichaam wordt lam, my bene ruik. Ek bly stil en ek wacht wat die dag moet kom. Ek wacht vir die dag wanneer daar die volk ook zwaar zal kry, die volk wat teen ons oorlog gemaakt het. Die vijerboom kry nie blare nie, en daar is nie drijven aan die veneerdstok nie. Daar is niks oorlijven nie, en ons het nie koring in ons koringlande nie. Die vijanden het ons skape en bokke uit ons kampe weggevat, en daar is niet beeste in die kraal nie. Maar ik is blij, ik juig oor alles wat die Heere doen, Hij is die God wat mij reed. Die Heere maak mij sterk, Hij helpt mij om veilig te loop oor hoge berge, so makkelijk soos een ribok daar loop. Julle moet op die lier speel en hier die lied zingen.